kādu laiku mēs sakam, kad eh, mēneša pirmās svētdienas mēs runāsim, vairā, pieminēsim misionārus, ja? Mēs lasam arī Bībelē, ka Pāvils saka, lai pa viņiem lūdz, lai Dievs dod viņiem spēku, lai Dievs viņus vāda arī par finansēm. Pāvils tur pasakās, paldies, ka jūs savācāt, paldies, ka jums nebija daudz, bet tik un tā jūs mums devāt. Tāpēc mēs arī gribam pieminēt tos cilvēkus, kas ir nevis aizgājuši, bet ir misijā, ja? Uh, un kas kalpo mūsu varniem dievam. Un tāds īss un vienkāršs slaidiņš pirmai reizē iesākumam, ja, tad viss tas, nu mēs to saucam par mūsējiem misijā, ja, tas nosaukums ir. Un tad pirmais misionārs ir Līva Eglīta, viņa ir no mūsu draudzes, kuldīgas, viņa atrodas Filipīnās. Informācijā, ja, ka tas nav pār par robežu tepat, Tātad no Rīgas, Latvijas galvaspilsētas līdz Filipīnu galvaspilsētai Manilai ir tikai 9070 km, ja? Jūs iedomājaties, tur ar kājām nevar aiziet, tas vien ir brīnums, ka Dievs viņu ir aizvedis tik tālu. Un tā, nu, līve ir nevis tā, līve ir pa kreisi, ja? Ja var atpakaļ patīt, jā, līve ir pa kreisi, ja? Es nesijāc, <laughs> varbūt nereiz neesat bijuši kādu divus gadus draudzē domāt, ka tā ir līva. Ne. Tad nākamais uz kartes, kur atrodas Filipīnas, jūs redzat, ja, tāds zaļ gan iekrāsots. Nu, bišķi virs Austrālijas, ja, ir Filipīnas. Tā, citiem tā vizuāla atmiņa, nevis tie cipari at, paliek atmiņā. Tā tad nākamais misionārs ir Rasa. Rasai, diemžēl, es neatceros uzvārdu, kāds atcerās. Zālīti, jā, paldies. Rasa Zālīti, viņa Bolīvijā atrodās. Un atkal, Viņi ir mazliet tālāk pa Līvu no Rīgas. Viņi ir, eh, galvaspilsēta ir Sukre un eh, tūkstoši, es pat nevaru izlasīt tik daudz cipari, ja? <laughs> ļoti tālu. <laughs> un tad uz kartes nākamais ir, eh, kur tā atrodās? Nav karte? Es esmu aizmirsis, nu tad pie ziņojuma dēļ. <laughs> tā, tas ir Dienvidamerikā, jā, nu, no Brazīlijas uz leju. Tā ir otra valsts Dienvidamerikā, kurai nav pieejas pie, pie jūras, okeāna, apdalīt viņa. Un tad eh, tā ir, palasīja Wikipēdijā, Indijā, tā ir visindiāniskākā valsts pasaulē, visvairāk indiāņi tur, ļoti kalnaina eh, valsts, droši vien eh, rasē tur ir interesanti. Un tad trešais cilvēks, kas pašreiz misijā, ir Bārbaut Krievijā, Permā. Jā, es, nu, Krievija, Krievija, tā kā viņi milzīgi, jā, īstenībā izrādās kartē. Ir kartē, jā, tālāk. Jā, reku Perma ir, jā, Maskava. Es nevarēju saprast šito karti, kur Latvija ir īsti. Bet Latvija, redzat, augšā ir tas tīģeris, kur ir Skandināvija. Viņa tā kā izklātā karta ir. Nu, kaut kur, jā, jā, jā, Latvija tā tur ir. Es saskaitīju tagad četru Latviju attālumā no Rīgas. 5 kilometros. Vai bija iepriekš kilometros? Ā, bija. Bišķi tuvāk, jā. Un tā. Tā kā trīs meitenes pagaidām vīriem, ja, jālūdz, eh, lai vīrs arī Dievs uzrunā, vai nu Dievs runā tikai uz sievieti, <laughs> vai sievietes labāk dzird. Slavu Dievam, ka vispār kāds dzird. Un tā, tas tad pa mūsu misionēm. Tad draudz aizlūksim, ja. Piecelsimies kājās, aizlūksim, pateiksimies Dievam par viņiem un uh, lūksim, lai Dievs viņus sargā, svēt un vada, ja? Varnais kungs, paldies Tev par Līvu, Rasu, Bārbalu. Paldies Tev, Varnais Dievs, ka viņas ir paklausījušas Tev trakam solim, braukt tālu projām no mājām, tur, kur nevienu nepazīst, nevienu nezinu. Mēs lūdzam, Varnais kungs, ka Tu, Jēzus Kristus, viņa labākais draugs, mēs lūdzam, ka viņas kalpo tur Tev. Varnais Dievs, mēs lūdzam, ka nekas, ne apstākļi, ne, nekāda cita varas spēka ne, ne, nespēja ņemt varu pār viņām Mīļais kungs, mēs lūdzam, ka tu sargā mūsu dārgās māsas, mēs lūdzam, ka tu svētī to laiku, ka tas ir auglīgs tur, mēs lūdzam, ka viņas ir pieejamas tev, varnais Dievs, ka viņas ir brīnišķīgi trauki, tavās varnējās rokās, ka vietējie iedzīvotāji ir tevis svētīti, sajūt tavu garu klātbūtni, piedzīvot tavu, pārmaiņas savā dzīvē, dziedināšanas, atbrīvošanas, vēl visādas pārdabīgas lietas, ko Jēzus darīja un vēl vairāk. Jo tāds ir tavs apsolījums, varnais kungs, tavā vārdā dots mums. Ja staigāsim tavo garu vadībā, tad darīsim vēl vairāk, vēl lielākas lietas nekā tu, Jēzus Krist. Mēs lūdzam par šīm māsām, palīdz viņām tālu projām, svētī, ka viņas nav vientuļas, palīdz viņām atrast tur draugus un, un, un būt vienkārši kristiešu vidū un, uh, un tiešām svētais gars es, tu tas, kas palīdz viņām iejusties līdzi just vietējiem cilvēkiem, kas dzīvo citādākos apstākļos, citādāk priekšstatu uzskati vēl nes kas, varnēs Dievs lūdzu sargā mūsu māsu un Dievs lūdzu ved viņas arī atpakaļ, droši varnēs Dievs, ka nekas nenotiek ceļā, kungs uztur tu viņas tur. Un paldies Tev, Tēvs, kad, kad mums ir iespēja tiešām dzīvot aizraujošu un brīnišķīgas dzīves kopā ar Tevi. Un svētais gars uz palīdz, ka mūsu sirds šeit ir atvērts, palīdz mums atcerēties šīs māsas eh, lūkšanās, viņas un viss cits misijā, kas kalpo, mīļais Dievs, un ja Tu aicini kādu no mums, lūdzu palīdz, ka mūsu sirds ir atvērts Tev, ka pilnībā uzticamies Tev, pilnībā paļaujamies Tev, varnais Dievs. Mūsu draudze, mēs piederam Tev, Tu esi mūsu kungs, vienīgais, nav neviena cita. Paldies Tev, mīļais Dievs, Jēzus Kristus varnajā vārdā. Āmen. Paldies, draudz. Slavēsim Dievu. Mēs lūdzam, kungs, ka tiešām svētī šo laiku, Dievs. Un tas Tev būtu par godu, lai mēs visi kopā Tev pagodināmies, Tēvs. Ja Tu esi cienīgs, kungs, saņem slāvu, saņem pateicību, Dievs, jo Tu esi tik labs mūsu dzīvēs, Dievs. Paldies Tev, passing by. kungs uzlūko mani, vēlos līdzīgāks lūgt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tājā mīt. Pēc tevis es tiecos, līdz kopu gaismā tā vēl. Sarunais Dievs, paldies, ka Tu mums palīdzēji Tev pateikties un slavēt. Kungs, eh, palīdz, ka tiešām mūsu dzīves rāda, ka mēs Tev mīlam. Palīdz mums būt tiem, kas dzird un dara, varnais Dievs. Palīdz mums lasīt Tavu vārdu un likt to lietā mūsu dzīvēs. Paldies par dažādām situācijām, dažādām sezonām mūsu dzīvēs. Paldies, ka Tu esi nemainīgs un Tu esi vienīgais uzticamais. Uz Tevi vienīgo var paļauties. Uz nevienu cilvēku nevaram paļauties un Tu saka, tāds pat ir nolādēts paļaujas cilvēkiem. Kungs, palīdz mums uzticēt mūsu nāsas Tev, vienīgi un tikai Tev. Paldies Tev, vienais Dievs, ka Tu dzirdi. Paldies, ka Tava auss ir pavērsta pret mums. Un paldies Tev, vienais Dievs. Paldies Tev, kungs. Varnais Dievs, mēs Tev aizlūdzam arī par svētdienas skolu, tagad bērni dosies. Mēs lūdzam, ka Tu viņus sargā. Mēs lūdzam Tavu gudrību, Tavu vadību skolotājiem. Varnais Dievs, lai viņiem tur ir svētīts laiks. Jēzus apsēsties. Es gribēju arī teikt eh, bebīšiem, ja? ir augšā otrajā stāvā blakus svētdienas kolpas telpai ir arī bebīšu telpa, kur ir rotaļlietas, kur māmiņas var iet ar bebīšiem augšā, tur arī skaļrunas ir, kur dzird visu to, ko šeit. Principā tas ir aiz sienas tieši. Tā kā droši. So. Šodien vēl nav tā diena, kad es runāju tikai latviski. Bet būs. Vienu dienu. Uh, ah, so, Um, what I want, we're going to look at this morning uh, a passage from Galatians. Mēs skatīsimies šodien no rakstviet no vēstulē Galatiešiem. Chapter 5. 5. nodaļa. Uh, verses 1 through 15. Galatians no 1. līdz 15. pantam. 5. Bef nodaļa. Before we read that, um, I want to just kind of give us an idea of what's going on in the book of Galatians. Mēs, pirms mēs lasīsim šo raksturu, es gribētu tā, iziet ārdā, pastāstīt, kas nu ir tieši noteikti šajā grāmatā, par ko Pāvils raksta. And um, in this book, Paul's writing to this church that he has, has started in, in Galatia. Viņš raksta šajā grāmatā vēstuli draudzē, kur viņš sā, uzsāka. And uh, Galatijā. He'd, he'd gone there, um, shared the gospel with them. People had repented and started following Jesus Christ. Viņš aizbrauc bija uz to pilsētu, sludināja evaņģēliju, cilvēki nožēloja grēks un sāk sekot Jēzum. And, um, and then Paul traveled many places, and so he moved on to a different place. Bet Pāvils tā, kad turpināja braukt uz visām pārējām vietām, viņš, bet, nu, uz citām vietām viņš aizbrauc. And so Paul hears news about what's happening in the church in Galatia. Un tad Pāvils sāk dzirdēt tās ziņas, kas notiek, par to, kas notiek tajā Galatijas draudzē. And this is something that had happened in a lot of churches at that time. Un tas ir tas, kas ir noticis ļoti daudzās draudzēs tajā laikā, tieši tas, par ko Pāvils dzird. And this is something that was very important to Paul. Un tas bija ļoti svarīgi Pāvilam. Because they were taking, they had started believing the gospel, but then they had gone on to something else that wasn't the gospel anymore. Viņi dzirdēja evaņģēliju, viņi pieņēma to, bet sāka vēlāk ticēt un sekot tām lietām, kas nebija no Dieva. And so Paul is writing them saying, you guys started out great. Viņš raksto vēstuli šeit, viņš saka, jūs ļoti labi sākāt. Um, and everything you were, you know, you received through faith your salvation. Jūs caur ticību saņēmāt, pieņēmāt savu pestīšanu. But then after that, people had come in and said, you need to start following all these rules. Bet pēc tam sāka nākt cilvēki mācīja, kas mācīja cilvēkiem, ka jums jāsāk sekot tādiem tādiem likumiem. And that they needed to follow the rules of the Old Testament. Un ka viņi mācīja to, ka viņiem jāsako visiem baušļiem, kas ir vecajā derībā. Um, the Old Testament was given to the Jewish people as, a, as their law. Uh, vecā derība bija dota um, ebreju tautai, kā viņam, nu, tas bija viņu bauslis. And so, but the Galatians were not Jewish people. Bet galatieši jau nebija paši par sevi ebreji. Um, they received salvation through faith just as the Jewish people were. Viņi saņēma to pestīšanu tieši tāpat kā ebreju tauta savu ticību. But people, especially the Jewish people, were coming to them and saying, it's great that you believe in Jesus bet ebreji ticīgi, ebreji ticīgie cilvēki sāk nāk pie, pie šiem cilvēkiem un saka, labi, ka tu caur ticību esat sākuši ticēt Jēzum. But that's not good enough. Bet ar to nepietiek. That you need to now start taking on these laws. Bet tev tagad vajag, jums tagad vajag sākt uh, pildīt šos likumus un baušas. And the most important thing for them at that time was circumcision. Un uh, vissvarīgākā lieta tajā laikā bija, uh, ko ebreja tauta pildīja, bija apgrēzīšana. And so they're saying you need to be circumcised in order to be a Christian. Viņi sāka teikt to, ka tev jums jābūt apgreizītiem tād, lai jūs kļūtu par kristiešiem, lai jūs būtu, nu, pilnīgi kristieši. And if we look back um, in Galatians chapter 3 real quick before we go to 5. Otrajā nodaļā, šajā pašā grāmatā Galatiešiem, otrajā nodaļā. Uh, can you read 2 and 3? Otrais un trešais pants. Bet es nogāju sekotam atklāsmē un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagāniem, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nav vai nebūtu bijušas veltīgas. Bet pat mans pavadonis tic Grieķis netika spiests apgraizīts. And so, this is what was going on in the Galatian church. Tas, tad, tās lietas notika Galatas draudzē, Galatiešu draudzē. And Paul is writing to them and calling them to come back to the truth of the gospel. Pāvils uzrakstīja šo vēstuli, lai aicinātu šiem cilvēkiem atgriezties atpakaļ pie evaņģēlī patiesības. And so let's read Galatians chapter 5 Tad verses 1 through 15. 5. nodaļa no 1 līdz 15. pantam. Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad stāviet stipri un neļaujoties atkal ījūkties kalpības jūgā. Redziet, Es, Pāvils, saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāpilda vis, jāizpilda visa bauslība. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnot. Jūs esat žēlstību pazaudējuši. Mēs garā gaidām ceram uz ticības pamatiegūt taisnību. Jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā – Jūs bijāt skaistā gājienā, kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Šis mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicina. Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsiet svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu, kas būdams. Bet ja es brāju sludinu apgrēzīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krusta piedauzība ir beigusies. Kaut jau tie sagraizītos, kas jūs musina. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojat cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un nēdaties, tad pielūkot, ka jūs cits citu neapriet. Um, and so Paul here starts and says, you are called to freedom. Un Pāvils šeit sāka to, ka viņš, jūs esat aicināti svabadībai, brīvībai. And uh, as we accept the gospel, we become free. Un, kad mēs pieņemam mēs kļūstam brīvi. We become free from our sins. Mēs kļūstam brīvi no mūsu grēkiem. And we we are uh, really when we accept Christ at the most free point we have ever been in our entire life. Un, kad mēs saņemam Jēzus Kristu, pieņemam, tad mēs kļūstam brīvi brīvākā jebkad mūsu dzīvēs. And that's what God wants in our life is he wants us to live in freedom. Tas tas, ko Dievs grib, viņš grib, lai mēs dzīvojam brīvībā. And uh, The problem is that there's certain things that come into our life that Problēma ir tā, ka ir dažas lietas, kas ienāk mūsu dzīvēs, that can take us back into being a slave. Mm, kas mūs var ievest apakaļ būt par vergiem. And so he's telling them, you've got your freedom, don't go back to slavery. Viņš saka šeit, tiem cilvēkiem saka, jūs, jums ir brīvība dot, neatgriežieties apakaļ tajā verdzībā. And then he talks about two different things that can bring us back into a sort of slavery. Un tad viņš izceļ divas tādas lietas, kas mūs var aizvest atpakaļ verdzībā. Um, and the first of those is the law. Un viena no pirmā no tām lietām ir bauslība. And that's the first thing. Again, he's saying these people are coming in saying that you need to go back and you need to fill all these laws. Viņš vienkārši viņi saka šeit, ka nu ir cilvēki, kas jums saka, ka jums jāiet un jāpiepild visi šie baušļi, jāpild basically saying that your faith is not good enough. Viņi saka faktiski, ka jūs tic, ar jūs ticību nepietiek. That you also have to earn God's favor. Ka, bet jums ir arī jānopelna Dieva labpatika. Um, and that you need to become a good person by mm. obeying the law. Ka jums ir jākļūst par labiem cilvēkiem pildot baušļus. So not just that I receive salvation by being by following the law. Ne tikai kad uh, es uh, that I, that I get my salvation from following the law, not just um, that. Ne tikai tā, kad uh, es sakot un pildot baušus iegūstu, tici, iegūstu pestīšanu. But also that once I become, receive my salvation, that I also need the law to make me a better person. Viņi saka no tās puses, kad uh, tad, kad tu paliec pieņem ticībā pestīšanu, tev arī jāsāk pildīt baušus, lai kļūt par labiem cilvēkiem, labiem cilvēkiem. And he's saying both these things – is leading you back into slavery. Un šīs lietas Pāvils saka, jūs ved apakaļ jūsu verdzībā, verdzībā ved apakaļ. And so the question is, what, what is this law that he's talking about? Un tad jautājums ir tāds, par kādu bauslību Pāvils šeit runā? Um, and the law he's talking about is the, is the Old Testament law. Un tas, ko viņš šeit runā, pa ko viņš runā, ir vecās derības bauslība. And in the Old Testament there was 613 laws. Vecajā derībā mm, ebreju tautai bija dots 613 baušļi. And, and, these are all the things that they had to follow, and by following them, they believed that they could become closer to God. Tās bija visas lietas, kas, kas viņiem bija jāpild, un lai pildot tās, viņi domāja, ka viņi kļūst tuvāk Dievam. But it wasn't just those 613 laws. Tas pat nebija tikai 613 tie baušļi. But they'd also added a lot of other laws. Bet viņi arī tā tauta arī pielika klāt vēl daudzus citus baušļus. In their own tradition. Viņa paša tradīcijas. Uh, for example, piemēram, um, the, the law of you need to keep the Sabbath day holy. Tātad tas bauslis ir tev jātur svētu ir, ir sabatu. Um, so the Jewish people, they took this one law. Viņi paņēma šo vienu bauslis, šo tikai vienu. And they made 15, about 1500 laws about how they should follow this one no, law. Par šim bauslim tad tev jātur sabats, viņi izveidoja 1500 citus baušļus. Kādā veidā tev tas bausos jāpild? So it's more than, you know, all the other laws combined. Tas ir pat visi kopā, ko Dievs, nu, tas tie baušļi, kas bija, viņi izveidoja no tā vien baušļi pat vairāk nekā visi kopā. And as you look in Jesus's life again and again, you see him running into problems because he's doing things that he's not supposed to do on the Sabbath. Jā, un tad varam redzēt, ka Jēzus Kristus dzīvē evaņģēlijos, ka viņš visu laiku nonāca problēmās un, un problēmu situācijās, kad tāpēc, ka viņš darīja lietas, ko it kā nedrīkstē darīt sabatā vai kādās citās lietās. And the reason that they had done this Tas iemesls, kāpēc viņš šos baušus tā is salika. They, they said, okay, if this is the law, like this is the line of I need to keep the Sabbath day holy. Viņi tad saka, tātad, ā, nu šeit, ja šis ir tas bausus, šī tā līnija tam bauslim, and I don't want to step over that and sin. Es negribu pārkāpt tajā līnijā un grēkot. So I need to make myself a bunch of other rules over here. Tad, tad man, tāpēc es izveidošu daudz, daudz citus baušus arī daudz šeit. So if I do this, if I follow all these laws, there's no way I can follow ja es tad, tad pildīšu visus šitos baužus, tad nekādā gadījumā es nepārkāpšu to bausulu. And so that's kind of the, their thought. Like if, Tā bija viņu tāda domāšana. So I need all these other laws. Man ir vajadzīgi visi šie akal likumi un noteikumi uh, so that I don't break that law. Lai tad viņi nepārkāp to vienu bausli, And that to is vienu what līniju. uh, Jesus was going over their traditions. Mm, tas, ko Jēzus darīja, viņš kā pār viņu tradīcijām, Um, but he was not sinning by breaking God's bet law. viņš nepārkāp bausli. Um, and so um, I think the law that can be both of these things. Tad, tad uh, šīs par bauslis, ko Pauls runā, tās var būt abas šīs lietas. Um, And so when we look at our lives today, un tad, kad mēs skatāmies šodien uz mūsu dzīvēm, uh, and our Christian life, mūsu kristiešu dzīvēm, um, there are some people that would say that you need to follow the Old Testament as a Christian. Ir daudz cilvēku, kas saka, tev kā kristietim jāsako vecajai derībai. For the most part, people Christians don't most Christians don't believe that you have to keep all those laws. Bet lielākā daļa kristiešu netic, ka tev visi šie baušļi, arī vecā derības, visi baušļi tev jāpild tādā veidā, lai kļūtu um, par labu cilvēku. Because we understand that through faith we receive our salvation. Jo mēs saprotam, ka caur, pestī, caur ticību mēs saņemam, pieņemam mūsu pestīšanu. And we understand that if the law is fulfilled in Christ, tad, tad mēs saprotam to, ka tas bausus ir piepildīts Jēzu Kristu, Jēzus Kristo piepildīja. Then I don't have to fill that, fulfill that. Man tas nav jāpiepild vairs. Um, But we also can create a bunch of our own rules. Bet mēs paši arī varam izveidot daudz, daudz tādus noteikumus. And often they come of, from a good heart. Tie varbūt ļoti bieži nāk no labas sirds. But they're basically trying to keep us from, from breaking what we know is actually wrong. Un tas arī varbūt mēs cenšamies tādā veidā pasargāt sev, lai nu, nepār, nepārkāpt tos baušļus. And so these laws often aren't even written down. Daži šie baušļi pat pierakstīti. Um, they're often just kind of understood. Ļoti bieži mēs tos tikai tā, nu, tā kā saprotam. Things that like you need to read the Bible every day. Tātad viens no tiem ir, kā piemēram, tev katru rītu ir jālas Bībele. Or you, you need to make sure you pray. No, nu, tev ir obligāti jālūdz. Or you need to come to church every Sunday. Tev ir jānāk katru svētdienu uz draudzi. Or you need to listen to only the right kind of music. Tev tikai obligāti jāklausās kristiešu mūzika. Or um, you can't drink or you can't have sex outside of marriage and you can't uh, you can't smoke. All these different rules. Daudz dažādi tādi visādi noteikumi ir visādi, nu, baušļi visādi noteikumi likumi. And some of these, um, we would say, okay, like, is this our tradition or is this what God has really called us to do? Tad mēs uzdodam jautājumu, tātad visi šie noteikumi, ko mēs skatāmies, ko mēs tagad cenšamies pildīt, jāuzdod jautājums, vai tas ir tas, ko Dievs man liek, vai tas ir tas man tradīcija. And I'm not saying that some of these things are, are okay to do. Un es ne, arī neapsminu, ka tās lietas, kaut kādas lietas mums ir arī atļaus darīt. But what I am saying is bet tas, ko es sāku, ir, when our Christianity becomes just about following a bunch of rules, bet ja mūsu kristietība kļūst par tikai tādu likumu piepildīšanu un sekošanu visādiem baužļiem un noteikumiem, and has nothing to do with my relationship with God, un tad pazūd jau vispār jau kādas attiecības ar Dievu, then I am missing the truth of the gospel. Tad es esmu palaidis garām patiesību, evaņģēlī patiesību. That God has called me to come to the gospel, not to the law. Mm, Dievs man aicina pie evaņģēlī, pie labās nevis pie baušļiem, pie baušļu pildīšanas. And so um, I think we have to be honest with ourselves and say, what do, is my Christianity about just following a bunch of rules? Tāpēc mums jābūt tādiem atklātiem priekš, par sev, priekš pie sevis, ka tātad vai man kristētība ir tikai tādu daudzu pildīšana? Or is this about understanding the gospel. Vai šis ir par to, lai ka saprast evaņģēliju, saprast to labo vēstu, ko Dievs darīs. And so I want to talk about what what is the problem? What's wrong with having all these rules? Tad tas jautājums, ko es uzdod, ir kas tad ir nepareizs, kad ir tik daudz tie noteikumi un likumi? And what is the problem of trying to to become like Christ through following the, rules? Kā tad ir problēma? Kur tad ir tā problēma, ja es cenšos kļūt kā Kristus, ah. sakojot šiem visiem noteikumiem? Colossians chapter 3 Kolosiešiem grāmatā 3. nodaļā. No, sorry, chapter 2. Otrajā nodaļā. Um, kolosiešiem, Pāva vēstur kolosiešiem otrā nodaļa. Verses 20 through 23. No 20. līdz 23. pantam. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs it kā vēl dzīvodam pasaulē uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušas un mācības, kā piemēram tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lēmtas iznīcībai tās tērējot. Tām gan ir gudrības slava tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mēdēšana, bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai. Uh, so here again, Paul's talking about the law. Šeit atkal Pāvils runā par bauslību. And he's saying, there's all these things that you're trying to follow. Un šo arī uzrunā šodraudz, viņš saka, jums ir tik daudz lietas, ko jūs cenšaties pildīt. And they have the appearance of wisdom. Un viņiem ir tā, tā kā, viņi izskatās tā, ka tā ir ļoti liela gudrība, ka viņi tā dara. But they actually have no power in changing my heart. Bet tieši šo baušu pildīšanu nav nedod nekādu spēku, lai, lai, lai, lai kas izmaina sirdi and it becomes just about what I can and can't do. Paliek tas viss tikai par to, ko es varu, kas man ir jādara, ko es drīkst darīt, ko es nedrīkst darīt. Instead of having a relationship with God that's changing my heart. Un nevis par to, kad būt, būt attiecībās ar Dievu, kad viņš maina mūsu sirdis. And so the problem with when Christianity becomes just a bunch of rules. Un problēma tajā nu, ir tad, kad uh, ja kristietība ir tikai par kaut kā daudz likumu ievērošanu. Is that it no longer has the power to change your heart tad tādā gadījumā pazūd tas spēks, kas patiesi mūs maina, mūsu sirdis. And we can deceive ourselves and think that I've got everything okay when in reality we don't. Mēs varam pat sev tā kā pievilt, ka mums liekas, ka viss sev ir kārtībā, bet īstenībā jau nav. Another problem with with these with this trying to follow the law is that it separates people. Un vēl viena lieta, ka pildot, cenšoties pildīt visādas noteikumus un baušļus, tas panāk to, ka cilvēks sad, nu, sadalās, sašķeļās. Uh, in Galatians, back in Galatians, in chapter 2, tajā pašā grāmatā Galatiešiem otrajā nodaļā uh, Paul is talking about a story that, of what Peter had done and what he had seen. un Pāvils uzrunā stāst par tādu stāstu, ko viņš redzēja, ko Pēters darīja, apostols Pēters. And Peter um, understood, understood the gospel and himself did not try and follow all the Jewish laws, even though he was a Jew. Pēters saprata visu to ebreju viņš He was trying to. He did not try to. viņš necentās pildīt visus tos kaut gan viņš bija arī ebrejs. Um, but and so when he would be with the Gentiles, the people didn't follow the rules, he would eat with them and eat the same food as them and and would have that relationship with them. Viņam tad, tad nu, sludinot evaņģēli, viņš saskarās ar tām tautām, kas nebija ebreji, un viņš ar tiem vienkārši sēdēja pie viena galda, ēda, kopā sadraudzībā bija. Uh, but then when the Jew, some Jewish people came, bet tad kāda ebreja cilvēka atnāca arī ticīgi, who did not think it was okay to eat with those kind of people. kur uzskatīja, ka nedrīkst ar, ar, ar pagāniem citas tautas pārstāvjiem mēs kopā. And, and eat that kind of food. Ēst tādu ēdienu pat. And so they separated themselves and they would not sit together. Viņi bez to, ko viņi izdarīja, viņi vienkārši atdalījās, viņi aizgāja apsēdās citā istabas pusē. And so Peter also, at that time when he came, he also separated himself. Un kad tie ebreji piebrauc, pienāca, atnāca tajā mātā, viņš uzreiz pēkšņi arī tā kā atlec no tiem cilvēkiem, arī atdalījās. Even though he understood that that wasn't, or he, he himself didn't or did the same thing as those people there. Bet, viņ, bet viņš jau reāli saprata to, ka uh, viņš jau darīja tieši tāpat kā tie cilvēki. Viņš vienkārši tajā brīdī atdalījās. And Paul sees this and says, this is not right. Un Pāvils to visu redzēja, viņš pateica pētījumu, tas nav pareizi, kā dari. And so when, when Christianity becomes just a bunch of rules, un, kad mēs sākam pildīt, ka mūsu kristietība paliek par to, ka mēs pildam tikai daudz dažādas likumus, it becomes something that separates people. Tas paliek, tas mūs atdala, sadala, atdala cilvēks. I look at my starpā. life. Es skatos savu dzīvi. And I see I, I have all these rules and I do all these things right. Tad es skatos uz savu dzīvi, man ir šie visi baušļi un es viņus visus pildu. And this person over here, they don't do all those things. Bet šis cilvēks nepild visus tos baušļus. And so I separate because es, I'm better than them. Es sev tā kā atdalu no viņiem, es esmu labāks par viņiem. Instead of understanding that I, we both make mistakes. Tā vietā, lai saprastu to, ka mēs abi pieļaujam kļūdas, mēs abi esam grēcinieki. And that our, our community is found in Christ. Bet ka mūsu vienotība, mūsu sadraudzība vienmēr atrodam Jēzu Kristu. Because this trying to follow the law leads to pride. Jo cenšoties pildīt visus baušus, vienmēr mūs noved pie lepnības. And I always look at people less than me. Un es sāks, cilvēks sāk skatīties zemāk uz tiem citiem. Because Kas, it's easy to find people that don't follow my rules. jo ir ļoti viegli atrast cilvēks, kas nepild manas iz, izvēlētos baušļus. And Paul in Galatians chapter 5, he says that this is, um, it's like yeast that mm. spreads. Pāvils uzrunā un no- nosauc to par augu, kas izplešās. Um, Just like Jesus says, we have to beware of the of the yeast of the Pharisees. Ja es arī savus mācekļus brīdināju vienā vietā, viņš šeit, kad jums jāuzmanās no farizēja rauga. Because the problem is something so small can problēma, totally impact so much of our life. Problēma ir tā, ka kaut kas tik ļoti maziņš var pilnībā ietekmēt visas tik daudzas lietas, var ietekmēt, izaugt, And this pārņemt. Is, This was the problem of the Pharisees. Tā bija tā problēma, kas bija farizējiem. They had all the rules and they were following the rules. Visi tie bauši, kam viņi sekoja un viņi pildītos. And they looked at themselves as better than everybody else. Un viņus uzskatīja sev par labākiem nekā jebkurš cits. And instead of trying to encourage people to come to God, viņi sāk iedrošināt cilvēkus nākt pie Dieva. Well, instead of that, they, they separated themselves. Nevis, nevis viņi iedrošināja cilvēks, lai nāk pie Dieva, bet tieši otrādāk viņi viņus atdalījās no viņiem un atstūma viņus. Um, and so there is there's danger whenever Christianity becomes about just the rules. Un tā ir tāda ļoti liela bīstamība, ka kristietība kļūst tikai par tādu daudzu baušļu pildīšanu. Uh, Christianity is about something much bigger and much greater than that. Kristietība īstenībā ir patiesībā par kaut kas par to daudz ko lielāku un varenāku tas ir. And I would say that there's danger. Un es redzu to kā briesmas. Whenever we make rules especially, you know, saying this is what you have to do when that's not from God. Un, ka mēs, tīpaši tajā brīdī, kad mēs ceļam visādas baušņas un noteikumus, kad mums šī tās ir tās, tas, kā tas ir jādara. Um, because it, uh, it distracts us from what's really the matter. Jo bie, ļoti bieži tas mums tieši paņem to fokusu no tām lietām, kas ir tas svarīgākais. Because I'm, I, I'm following all these rules. Tad just, es pildu visus šos baušļus. But I'm no longer focusing on what God really wants from me. Bet es vairs nefokusējos, ko patiesībā Dievs grib no manīm. And that's why Jesus was so mad at the Pharisees. Tāpēc arī es biju ļoti dusmīgs uz farizējiem. Because they filled all these laws. Viņi pildīja visus tos baušus tik, tik precīzi. But they had forgotten what God really wanted of them. Bet viņi aizmirst pilnīgi to, ko Dievs patiesībā viņiem bija līdzis un teicis. And so these rules, they make us feel safe. Tad, tad nu, ir šie baušļi dod mums tādu tā kā drošības sajūtu, varbūt but they can actually lead us away from God. Bet patiesībā viņi mūs var pat aizvest prom no Dieva. Um, and so what is the truth? Un kādi, kādi ir šī pat, kas ir patiesībā? Uh, and that is uh, in 5 verse Tad Galatiešiem 5. nodaļā 6. pantā. Uh, and this verse has really been a challenge in my life. Jo Kristu Jēzu nez apgrēzīšana, ko spēja, nez neapgrēzīšana, bet ticība, kas darbojās mīlestībā, šis pāns man izaicina ļoti. Um, that God says, all these laws is not really what God cares about. Tad šeit rakstīts, ka visi šie baušļi, tas nav tas, ko Dievs, pa ko Dievs tik ļoti uztraucās. What God wants, tas, ko Dievs grib, He wants us to have faith, viņš grib, lai mums ir ticība, in Jesus Christ and what he's done for us. Jēzu Kristu un tajā, ko viņš, viņš par mums ir izdarījis. And to allow that truth un atļaut tai patiesībai to change my life so that I love other people. Izmainīt mūsu dzīves, lai es varētu mīlēt cits cilvēks. Because that is where true righteousness is found. Jo tas ir tas, kur patiesā šī taisnība un svētums ir atrodams. Is through faith in Christ. Caur ticību Jēzu Kristu and then letting that express itself in my love towards other people. Un ļaut, lai šī ticība tieši tā, kas man, mani, mani ietekmē mīlēt citus. Uh, Romiešiem 7. nodaļa 6. pāns. Tagad tu pretīm bauslība zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam miruši, tā kā nu varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta. And so as Christians, Nu, tad, kad kā kristieši, we understand that the old law is gone. Mēs saprotam to, ka viss tas vecais balsis, tas ir pagājis. That, that, that has been fulfilled in Christ. Tas viss ir piepildīts Jēzu Kristu. And I can still learn from it. Es varu no tā mācīties. We can still, Paul says uh, that all of Scripture is useful for our lives as Christians. Kā Pāvils saka, Pāvils raksta arī citās, viņš saka, ka viss rakstvietas ir mums noderīgs mūsu but, dzīvēm. I no longer look at it as a bunch of rules that I have to follow. Bet es vairs, uz, bet tajā pašā laikā es vairs neskatos uz šiem likumiem, kā man, kas viss tas ir jāpiepilda. And I understand that God has given me a new law. Bet es saprotu, ka Jēzus, Dievs man ir devis jaunu bausli. And that new law is through the Spirit. Un tas jaunais bauslis ir caur svēto garu. And that is what God uses to make me the person that he Un wants tas me to ir be. tas bauslis, tas ir tas, kā Dievs mani veido par, pēc viņa līdzības. And so I can When I boast, Paul says, I boast in Christ. Kad Pāvils saka, es, es lielos, kad es lielos, es lielos tikai par Kristu. Not in what I do. Nevis par to, ko es daru. Because I, I understand that he has done what I could never do. Jo es saprotu, ka viņš jau ir izdarījis to, ko es nekad mūžā nevarētu un nespētu izdarīt. And that through this, God makes me the person that he wants me to caur be. šīm lietām Dievs mani veido par tādu cilvēku, kādu viņš grib, lai es būtu. And so there's danger. And Paul's saying, I want you to, to stand free or stand firm in your freedom. Un Pāvils tad galotiešiem 1. 5. nodaļa 1. pants, ka es gribu, lai jūs paliekat stipri savā brīvībā. That your, your faith or your Christianity would not be just about rules. Kad jūs ticība, lai ne, nekļūst tikai pa kādiem daudziem likumiem. But then he goes on. Bet viņš turpina. And there's another thing that can stop our freedom or hinder our freedom. galatiešiem tajā pašā piektajā nodaļā ir vēl viena lieta, kas mums tā var parā, traucēt iekļūt tajā brīvībā, palikt tajā brīvībā. Uh, can you read 13 through 15 again? No 13. līdz 15. pantam 5. nodaļā galotiešiem. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Tur pretim kalpojat cits citsam mīlestībā. Ja visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī, es tev, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojat, ka jūs cits citu neapriet. Um, the other danger that we can run into is saying, okay, if, if I am free, Vēl vien bīstamība tajā, kad ja mēs sākam skatīties, ā, tad es esmu brīvs no tiem baušļiem. Then I can do whatever I want to do. Tas nozīmē, ka es varu sākt darīt vienalga, ko es gribu darīt. Um, and that's what some people at that time were saying. Fine, I don't have to follow the law, then I'll do whatever I want to do. Un tajā laikā bija kāds cilvēks, kas teica, labi, man vairs nav jāpild baušas, tad, tad es varu darīt, ko es gribu. And that my life, I could just follow my own desires. Tad man savā dzīvē es varu tikai sekot savām vēlmēm, savai sirdī. And use my freedom to go back into sin. Un lietot savu brīvību, lai atkal atgrieztos grēkā. And Paul's saying, no, sin makes you a slave. Nē, bet Pāvils šeit uzsaka, ka grēks tev padara par vergu. You've been set free from that. Tev Dievs ir atbrīvojis no tā. Why would you, if you've been set free from your sin, go back to your sin? Kāpēc, kad tu esi atbrīvots no grēka, lai tu atgrieztos atpakaļ pie tā grēka? And why would you use your free life just to do what you want to do? Kāpēc tu izmanto savu brīvību un brīvo dzīvību, lai darītu tikai to, ko tu gribi darīt? And it's interesting that the, this also can lead us into a slavery. Un tas arī mūs var ievest un novest bērdzībā. But the same solution to the problem of the law is the same solution to the problem of us doing just whatever we want to do. Bet tā, tas risinājums ir tieši tas pats, kā ar, kā ar bauslu, un tās pats ir ar to, lai mēs nenokļūtu nedzīvot grēkā. And that is that we have faith that expresses itself in love. Tas pats ir tas, ka mums ir ticība, kura sevi izpauž mīlestībā. When I have love in my life, I'm no longer focused just on myself. kad man ir, kad man ir mīlestība manā dzīvē, es vairs uz sevi. God has called, called us to live a holy life. Dievs mūs ir aicinājis uh, dzīvot svētu dzīvi. Uh, and that's very clear because later on in chapter 5, um, he makes it very clear. Verses 19 through 21. 219. pantā, tajā pašā nodaļā, 5. galotiešiem viņš rakstā, bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, čelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana un dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, saku kā jau esmu sanāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Again, he says, this is what the flesh does. Tas tas, kas ir miesa, ko miesa dara. Uh, and he says, I want to make it really clear. Es gribu, lai jūs esat pilnīgi skaidri šajā jautājumā. The people who continue in this, kad tie cilvēki, kas turpina šādas lietas praktizēt, even though they claim to have faith in God, gan viņi varbūt sevi, nu, paziņo to, ka viņi tic Dievam, ka viņiem ir ticība Jēzum Kristum. But if this continues in their life Bet, and ja it never changes, turpinās viņa dzīves, un dzīvēs un nemainās, he says, then they, they will not be saved tad viņi nekļūs, nekļūs tici, ne, ne, nebūs izglābti. And that's a, that's a really strong statement. Tas ir ļoti tāds spēcīgs teiciens. Tie neiemantos Dievu valstību. So, living a holy life is very important. Dzīvot svētu dzīvi ļoti svarīgi. We've all sinned. Mēs visi grēkojam. Um, but we cannot continue to live willfully saying, I don't really care, I'm going to do whatever I want to do. Mēs nedrīkstam turpināt dzīvot un tā brīvprātīgi teikt, ah, es darīšu vienalga, ko es gribu, un man nekas ne, nerūp. Um, but the difference of the gospel Bet tā atšķirība evaņģēlējiem ir tāda, is that our, our holy life ka mūsu svētā dzīve doesn't come from following the rules, neatnāk no sekošanas baušļiem, but it comes from faith and love for Christ. Because what God wants from us is love. Tas, no to love one another. he says, uh, when Jesus was talking with some people, they were talking about what is the greatest commandment, or what is the most, you know, if you take all the Old Testament and put it in two, two things, what would it be? Jēzum uzdev tādus jaut, jautājumu, ja tu paņemt visus baušļus un ielikt vienā teikumā, kāds būtu tas teikums, kas ir tas vislielākais no tiem visiem baušļiem? And they said it is to love your God. Un ja es atbildēju, tas ir mīlēt Dievu. And to love others. Un mīlēt citus. Um, and in these two things, all of the Old Testament is, is you know, is, uh, is all the laws are found in these two things. es atzinu to, ka visi šajos divos teikumos, šajos divos likumos ir apvienot viss, visa bauslība. And I was, I was thinking about this as I was reading this a couple weeks ago. Kad es kādas pāris nedēļas atpakaļ šo vietu lasīju, es par to domāju. And I was thinking, if, if we were to, if someone was to come in into church and say, this is what, I want to take all what we're supposed to do and put it in like one or two things, what would they be? Un tad, ja mums draudz uzdot tādu jautājumu, kas būtu tas, ja mums tagad salikt visu uzdevumu mums vienā teikumā, kas mums būtu jādara? If, if they didn't know these, these passages, ja neviens tiem mums, piemēram, nezinātu visus šos rakstus, neko nezinātu, what, what would they say? un ko viņi atbildētu? I don't know what they would say. Es nezinu, ko atbildētu. But I don't know if they would say this. Es nezinu, bet es arī nezinu, vai viņi atbildētu šādi. Um, I think they might say, well, it's, you know, as a Christian, you need to read your Bible, you need to pray. Varbūt tā draudze, kas tādam, kuram uzdot tādu jautājumu, viņu teiktu, tev jālasa ir Bībele, tev jālūdz. Those are the two most important things as a Christian. Tās ir tās divas vissvarīgākās lietas kā kristietim. I don't, not, I don't know what they would say. Es nezinu, kā cilvēki atbildētu But this is what Jesus says here. Bet ja es atbildu, when he was talking to his disciples, he says, a new command I give you. Bet, ja es teicu saviem mācekļiem, viņš teica tā, jaunu bausli es jums dodu. That you love one another. Ka jūs mīlat viens otru. Um, Paul uses, talks about that, loving one another here. Pāvils arī šajā nodaļā saka mīlēt vienam otru, arī šeit viņš to saka galotiešiem. And throughout the New Testament we see that this is what the law is all about. Un ka visu cauri jauno derību tas ir tas, ko bauslis īstenībā kas ir par, nu, ko balsas nozīmē, mīlēt vienam otru. And so, of course, spending time in God's Word every day and, and praying and having that relationship is very important. Protams, lūgt un pavadīt laiku, lasot Dievu vārdu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi mūsu dzīvēs. But God also cares very much about how we love other people. Bet Dievs ļoti rūpēs, Dievam rūp tas, kā mēs mīlam viens otru. And that's what he, That's what he wants from us. Un tas ir tas, ko viņš grib no mums. Uh, it's, as you look later on, as he says, as you walk by the Spirit, there will be fruit from that. tad saka šajā pašā ja jūs staigāsiet garā, būs augļi tam. And that is love and joy and peace, patience and all these things. no tiem augļiem, ko sauc, ir mīlestība, tad prieks, pacietība, laipnība. That this is what God has called us to do. Tas ir tas, ko Dievs ir aicinājis darīt. That this is our new law. Tas ir mūsu jaunais And this, this law is based in the fact of the gospel. Bet šis, šis pausus ir, ir pamatots bauslī, nu, pamatots evaņģēlijā. Um, and throughout the New Testament we can see when, when Paul calls people to do things. Un caur jauno darību, caur viņu vēstulē mēs sakam, ka Pāvils aicina cilvēks kaut ko darīt. And he calls them to live a holy life. Un ka viņš aicina viņus cilvēks dzīvot svētas dzīves. He always calls them back to the gospel. Viņš vienmēr aicina cilvēks atgriezties pie evaņģēlija pamatvēsts. That they understand what God has done for Lai them. viņi saprot, ko Dievs viņu dzīvēs izdarījis. And that they, they believe that and that they let that change the way that they see the un, ka world. viņi notic tam un ļauj tam, lai tas maina viņu dzīves un kā viņi uzskat lietas. And how they see other people. Un kā viņi redz citus cilvēkus. Um, he doesn't call them back to the law, but he calls them to the gospel. Viņš neaicina viņus atgriezties atpakaļ pie baušļu vai pie baušļu pildīšanas. Viņš vienmēr aicina viņus atgriezties atpakaļ pie evaņģēlī vēsts. Because the law can never make me love someone. Jo balsus man nekad, balšu pildīšana nekoram, nekad man nevar piespies mīlēt kādu. Um, only me living by the Spirit can make me love somebody. Bet, kad mēs dzīvojam garā, mēs, tas mums vedi, mudinās, vedīs mums mīlēt vienam otru. And so if God wants love from us, tad, tad ja Dievs grib no mums mīlestību, then we need to let our faith um, follow him and follow the Holy Spirit in faith. Mums ir jāsako svētam garam ticībā. Dievam mums jāsako ticībā. Um, and so I encourage you, uh, go home and, and read the rest of this chapter. Es iedrošinu tev šajā nodaļa izlas arī mājās pats šo nodaļu. And really understand, because he continues on and says, what does this look like to live by the Spirit? Un ko tas nozīmē, kad dzīvot garā? Ko nozīmē dzīvot garā? Um, and so I hope that, uh, that this morning that this is a time when God calls us back to the gospel. Es, aicinu, es ticu, ka šodien Dievs mums aicina atgriezties pie evaņģēlī vēsts. I know that in my own life I've struggled with both of these things. Ka manā dzīvē es esmu cīnījies ar abām šīm lietām. Where I've been in times in my life where I said, okay, I know that God wants me to be, and so I've made it about something that I needed to do and just about a following a bunch of rules. Un tad es pats sev izveidoju tādas daudz baušas, ko es sāku pildīt, noteikums. And the truth is that whenever I do that, all I find out is that I am a messed up person and I cannot follow my rules. Un beigās viss, ko es vienkārši atzinu, kad es pilnībā, mani, es nevienu no tiem baušaniem es nevaru īstenībā pildīt visu laiku. Um, and I think, well, okay, if I, I need to read the Bible every day, so I'm going to say, okay, I have to read the Bible 30 minutes a day. Man jālasa Bībele 30 minūtes dienā, katru dienu man jālasa Bībele. And I make my Christian life just about in my own power trying to follow what Un es, savu, these rules. es to kristiešu dzīvi sev izveidoju savā spēkā pildīt visus šos baušļus. And I understand that that leads nowhere. Un es saprotu to, ka tas nekur īstenībā mums mani neved. It has the appearance of godliness, but it tas cannot change izskat, my heart. ka tas ir dievbijīgi, ka tas ir diev no dieva, bet tas neko nemaina manā dzīvē. Uh, but there's also been times in my life when I realized, you know, okay, I, I want to do what I want to do. Mm, ir bijuši, protams, arī otra puse, kad eh, es jau izdomāju, ah, tad, tad es varu darīt, ko es gribu. I'm es darīšu, free, ko es gribu, es esmu brīvs. And so I use my freedom to do what I want to do and to sin. Un es izmantošu šo brīvību, lai es darītu to, ko es gribu, un es grēkošu. And uh, God has also convicted me in that and said, no, David, you are called to love. Dievs arī man to ir aizrādījis un teica, nē, Devid, tas nav tā, kā es aicinu tev dzīvot, es aicinu tev mīlestībā, mīlēt. That my, my focus is not myself, but in love that I give to others. Ka mans fokus, lai nav uz, uz sevi, man, uz mani, bet ka es savu mīlestībā dod citiem. And that God does that through me walking with the Holy Spirit. Un ka Dievs to visu maina, dara manī caur, ar viņu staigājot un ticot uz viņu caur svēto garu. And so uh, these are two things, um, the two maybe extremes that we can find ourselves in. Un tās ir tātad divas tādas ekstrēmas, kur jūs sev varat atrast. Um, often there's things of both of us, both of these things in our lives. Ir ļoti bieži, ka pat abas divas puses ir mūsu dzīvēs. But sometimes we can find ourselves maybe fitting in one or the other a little better. Vai varbūt mēs sev atrodam labāk vienā vai otrā pusē. Some of us love rules, yeah? Ļoti ir cilvēki no mums, kuriem ļoti patīk noteikumi un likumi. And some of us hate rules. Un nu, ir cilvēki, mums vienkārši mēs ienīstam likumus un baušas. Um, and neither of those is the right answer. Un neviens no tiem nav pareizā atbilde. Uh, the correct answer is faith that expresses itself in love. Pareizā atbilde ir mīl ticība, kas iz izpauž sev mīlestībā. And so I, I encourage you to ask God, God, where am I? Tad es iedrošinu jums uzdot jautājumu sev, Dievs, kur es esmu? šajā lietā? Maybe I started out right just like the Galatians, but have I gotten off course? Varbūt es iesāku labi kā galatieši, un varbūt es arī esmu nonācis, nogājis no kursa nost. And where do I need to come back? Un kur man ir tā vieta, kur man jāatgriežas? And when God shows that to you, un kad Dievs tev to atklāja, the answer to thing to do, what you should do, pirmā lieta, kas tev ir jādara, is you need to repent. Tev ir jānožēlo tā lieta and say, God, I'm sorry. I'm Tag, sorry for Dievs, trying to earn your, your, your love by following the rules. Dievs piedod man, ka es centies nopelnīt, pelnot šo, piedošos baušus, centies nopelnīt, centies nopelnīt tavu mīlestību. Or God, forgive me for living my life just for me. Vai Dievs, saka, Dievs piedod, ka es dzīvoju savu dzīvi tikai sev. Um, and to repent. Un ka nožālot to, atstāt to lietu. And secondly, that we believe. Un otra lieta svarīgākā, ka mēs ticam that we have a faith in the gospel. Ticība Jēzus Kristus evaņģēlijā. That I that I understand that in my heart and in my mind. Ka es saprotu to, kad uh, savā sirdī un savā prātā. And I let the gospel become the center of my life. Ka es ļauju, lai evaņģēlijs kļūst par manas dzīves centru. So that uh, everything that I do comes from that. Viss, ko es daru, lai tas nāk no tā viss. That comes from a relationship ka with God. nāk no mūsu attiecībām ar Dievu. And through the power of the Spirit. Un caur svētā gara spēku. And so I encourage you to repent, to believe. Kad es iedrošinu jūs nožēlot un ticēt. And then to love. Un mīlēt. That love would be the number one thing that we focus on. Ka mīlestība būtu tas numur viens, uz ko mēs fokusētos. There's a lot of important things in our lives. Ir daudz tādas svarīgas lietas mūsu dzīvē. But God has put this one at the top. Bet Dievs nolicis numur viens mūsu dzīvēs ir mīlestība. And it's interesting in the New Testament, it's not two laws anymore. Interesanti, ka nav vairs divi baušļi bija jaunajā derībā. That you love God and you love others. Tad mīlēt Dievu, mīlēt citus. It's just you love others. Tas, ka tas ir tikai to, ka mīlēt citus. And that our love for God is expressed when we love other people. Ka mūsu mīlestība pret Dievu ir izpaužās tieši mūsu mīlestībā pret citiem that Jesus says, when you love even the least of these or you do something for them, you do it to me. Kad viņa Dievs saka, ja jūs kaut ko darat tiem mazākajiem, tad jūs to darat man. And so that we allow our love for God to be expressed in loving jūs other ļau, people. Mēs ļautu Dievu mīlestībai izpausties tajā, ka mēs mīlam citus. And so yeah, I encourage you in those ways. Šajā lietā jūs iedrošina. Um, let's pray. Lūksim. Father, thank you so much for the Tēv, good news. Tēvs, paldies Tev par, jā, par labā vēsti. God, thank you so much that you have provided a way for us to be saved. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi sagādājis mums ceļu, kur mēs varam kļūt And God, that pestīti. That's, that's not about what I can do, about what we can do. Un Dievs, tas vairs nav par to, ko mēs varam izdarīt vai ko es varu izdarīt. But God, that's about what you have done. Bet, kad tas ir tas viss par to, ko Tu esi izdarījis. And Lord, that I receive through faith your salvation. Un es pieņemu caur ticību tavu pestīšanu. And Lord, I pray that uh, you would show us in our lives ways that we have walked away from you. Es tev lūdzu, Dievs, ka tu mums parādītu mūsu dzīvēs tās lietas, nu, kurām mēs esam atkāpušies. And Lord, we confess those things to you. Un tās visas lietas mēs nožālējam šajā brīdī. And Lord, we want to come back to you in faith. Un mēs gribam atgriezties pie Tevis atpakaļ ticībā. And Lord, I pray that you would make us Es um, lūdzu, Dievs, ka tu mūs radītu uh, people who love one another. par cilvēkiem, kuru, kuri mīl viens otru. Lord, that our focus is is to love and to give to others. Un ka mūsu fokus ir mīlēt un dot citiem. Um, Lord, thank you so much for what you've done in our lives. Paldies ka, par to visu, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs. Amen. Āmen.